для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Скажы, Бутрым, як бы ты абышоўся з чалавекам, які подла зганьбіў і знішчыў самае дарагое, што ты меў? Голас госця быў застрашліва ціхі. Ой-ой, схавалі млын за кустом. Вырвіч асцярожненька галіў шаблю. Не ведаю, пра што вы гаворыце ваша моць, прамовіў лёднік. Вы казалі, што ў вас ёсць звесткі пра пані Агалінскую. Пан ненавісна працадзіў скрозь зубы вядома. Ёсць. Няма яснай пані Галены ўжо на гэтым свеце два дні, як няма. Лёднік – перарывіста ўздыхнуў, нібыта яму пераціснула горла, памаўчаў, перахрысціўся. Як здарылася гэта страшнае няшчасце. А Галінскі ашчырыў зубы ў падабенстве ўсмешкі. «І ты яшчэ пытаешся, мерзотнік, гэта ж ты забіў яе, пазнаеш?» і сыпануў на падлогу з кішэні некалькі разнакаляровых шкеліц. У такія лётнік звычайна разліваў свае мікстуры. Пана аж трэсла ад пагарды нянавісці. Прафесар вытрываў ягоны пагляд. Я ніколі б не прычыніў пані шкоды. Я перадаваў ёй лекі ад сардэчнай хваробы. Магу прысягнуць, што яны бяспечны, я магу сам выпіць усё, што засталося. Не сумняваюся, што гэта былі добрыя лекі. А Галінскі, мякка ступаючы ў жоўтых сафьянавых ботах, прайшоў вакол лёдніка, грэбліва падбіваючы нагамі шкляніцы. Вырвіч уважліва сачыў за кожным яго рухам – каб не прапусціць скіраваны да прафесара шабельны удар. Э дома ты стараўся дагадзіць сваёй пані. Такой прыгожай, такой добрай, такой даверлівай. Ты забіў яе, калі спакусіў. Выкрыкнуўшы апошнія словы з усёй моцай гневу, Галінскі штурхануў доктару ў грудзі так, што той, не зрабіўшы спробы абараніцца, адляцеў да стала, на якім адсотак ненні ўсё пападала. Лёднік прыгнечана маўчаў, апусціўшы вочы. Вырвіч таксама разгубіўся тут справа гонару. Умешвацца ганебна. Між тым Агалінскі зноў наблізіўся да лёдніка, не дастаючы шаблю – што ты зрабіў з ёю вядзьмак пракляты, а? Чым апагіў, а? Раптам пану схліпнуў, голас ягоны задрыжэў ад сапраўднага гора. Я ж на яе маліўся, калі мой пан брата жаніўся, я быў не старэйшы за гэтага хлапца. А Галінскі кивнул бок пранцішек. Я глядзеў на нявестку як на Мадонну, прабач мне Божа, якое змаганне я вёў з сабою, каб адагнаць непатрэбныя мруі, каб нават у думках не абразіць святое таемства шлюбу уласнага брата. І мне няма за што сябе папракнуць. І тут з'яўляюся ты, халопа. Звыродлівый чарнакніжнік і схіляеш яе сваю пані да смяротнага грэху. І цяпер наш шляхецкі род выхоўвае твайго вырадка, які носіць наше імя. Галінскі яшчэ раз штурхануў лёдніка, той глуха прагаварыў: « Я быў бы шчаслівы сам выхоўваць яго і даць яму сваё імя. Мерзотнік! Мерзотнік! Вусна Галінскага скрывіліся ад пагарды, а вочы зрабіліся ажно белымі ад гневу. Ты смееш ставіць сябе побач з галеннае Галінскай загарэнічаў! Мала табе было ўсяго гэтага, дык трэба з'явіцца цяпер, уваліцца ў зганьбаваны табою дом, важдацца з дзіцём, паслаць э, свае паскудныя бутэлічкі. Няўжо ты думаў, што майму брату не распавядуць пра гэта, а? Не ведаю, чаму ён ні барака дасюль, ні пра што не здагадваўся. Даверлівай натуры, да яшчэ ўвесь гэты час пакутаваў на вочы, амаль нічога не бачыў. Ці не па тваёй міласці, га? Іначай даўно бы сам упэўніўся, што ў ягонае гняздо падкінулі чужое птушаня. Калі мой пан брат даведаўся пра гальбу, ён пайшоў да жонкі, і ніхто не асудзіць яго за гнеў, таму што звяршыўся Божий суд. Яе сэрца не вытрымала справядлівых папрокаў. Музыка Антіш уявіў, якімі маглі быць тыя папрокі ад гняўлівага таўстуна Галінскага, п'янага як рамізнік. Успомніў светлыя пасмычкі, што выбіваліся з прычоскі пані Галена нібыта лёгкі дымок, яе плаўныя рухі, ганарлівую шыю, горкі рот. Думаеш, гэта ўсё, што ты нарабіў, га? Пан Ервазій цадзіў словы скрозь зубы. «Мой высокородны пан брат, побачыўшы смерць злачыннай сваёй жонкі, у роспачы пайшоў паведаміць мне, што адбылося, і патрапіў у вялікую бойку ля ратушы, дзе праявіў варты роду галінскіх геройства, але быў подступно забиты. Конец славной шляхетской семьи за безродного, юрливого слуги. А Галинский страшно зарагатал и прантишно у селяки выпадок присунулся ближей со своей шаблей. «Я готовы расплаціцца з панам, як ён пажадае. Глуха прамовіў прафесар, апусціўшы галаву. Толькі няхай з-за таго ж жахлівага, што адбылося, не пакутуе дзіця. Хлопчык ні ў чым не вінаваты. Ці варта распавядаць грамадзе пра ягонае паходжанне і пляміць памяць, пане Галінска і вашага брата. З гэтым з табой пагаджуся, паскуднік, прагаварыў госць. Ганьба майго брата павінна застацца таямніцай, але я, як апякун сваіх пляменнікаў, паклапачуся, каб твой вырадак адгэтуль жыў у месцы, якое больш адпавядае ягонаму паходжанню. Вусны лёдніка задрыжэлі, але голас быў роўны. Можаце зрабіць са мною ўсё, што заўгодна, толькі не спаганяйце гнеў на дзіцяці. <laughs> Значыць, ты пагаджаешся, каб я цябе забіў абраным мной спосабам. Вясёла ненавісна перапытаў пан Гірвасі. Так, ваша мосць, холодна адказаў прафесар. Як і калі вам зручна? тут вырвіч не вытрымаў. Ваша мость, пана Галінскі, вы маеце права на сатысфакцыю, і ніхто вам у гэтым не запярэчыць, але пан Лёднік шляхціц, і вы павінны выклікаць яго на двубой. Свае абразы шляхціцы вырашаюць з дапамогай шаблі. Галінскі зірнуў на пранціша, як сабака на высілкі. А ты хто? Прантасі Вырвіч, спадняводдзя, герба гіпацентаур, нашчадак Палямона, з выклікам адказаў Прантіш. Гость ветліва пакланіўся. У больш прыемных абставінах сказаў бы, што рады пазнаёміцца з панам, але цяпер прыемнасцяў быць не можа. Паскуднік Баўтрамей павінен адказаць за сваё страшнае злачынства. <laughs> Біцца з ім. <laughs> Альбанчык выкнуў: "Каб я скрыжаваў дзядоўскую шаблю з шаблі ў руках халопа, слугі майго брата?" <laughs> Не завошта але акрамя ягонай пакутлівай смерці іншай расплаты я не прыму. А я яшчэ шкадаваў яго ў свой час, перад братам заступаўся, вучоны чалавек, нельга яго мучыць. Ну чаму мой брат не згнаіў цябе на ланцугу скляпенні? Гось са свістам уцягнуў паветра скрозь зубы, спрабуючы супакоіцца. Пранціш не мог зразумець, чаму пан Ервасій сябе так стрымлівае, бо відаць жа, што ў гарачай вадзе купаны дыгнеў скрозь вушы выліваецца. Але у пана відавочна меўся нейкі план. Адзінае, што ты Баўтрамей яшчэ можаш зрабіць у сваім паганым жыцці. Вырашыць лёс малодшага сына пані Галены. Нашто ты гатовы дзеля таго, каб гэты лёс быў прымальны? На ўсё, цвёрда адказаў лёднік. Ну што ж, Тады ў мяне ёсць для цябе заданне. Пан Гервасій няспешна прайшоўся па пакоі, патыкаў наском бота ў куфар з кнігамі. Ха, з'яжджаць сабраліся. Тады менш патраціце часу на зборы. Заўтра мы адпраўляемся за вогненным мячом. Я не рабі выгляд, паскуднік, што чагось ты не разумееш і не ведаеш прывязеш мяне да ангельскай пячоры, знойдзем там, што ці не знойдзем. І па вяртанні я назаўжды забудуся, што пан Александра Галінскі не мой пляменнік і паклапачуся, каб ніякія плёткі не псавалі яму жыццё. І он атрымае ўсё, што належыць атрымаць нашчадку нашага слаўнага роду, даю слова, Я поеду с вами. И дорогой не спробуй от меня позбавиться, коли сына любишь. А ты повинен присягнуть, что помрешь от моей руки, коли я полечу потребным». Шляхціцу не пасуе рамяство ката, ваша мосць павінен выклікаць пана лёдніка на двубой, у адчаі крычаў пранціш, разумеючы, што яго не пачуюць. Даю слова. Клянуся перад Богам усемагутным і святымі угоднікамі аддаць сябе ў рукі вашыя мосці па першым патрабаванні. Цвёрда патрабаванні прамовіў доктар і перахрысціўся. Ціж стамлёна ўсеўся на канапу, адчуваючы сваю бездапаможнасць. Вядома, лёднік паводзіўся як адзіна магчыма для чалавека гонару, але было ва ўсім гэтым нешта вельмі няправільнае, штучнае. Падзеі нагадвалі п'есу сучасніка доктара Ді Шэкспіра. Жарсця ў смерці было аж занадта. А пан Галінскі, наблізіў свой твар далёдніка, схапіўшы таго за каўнер і з жудаснай усмешкай важкай павольна прагаварыў: Ты думаеш, я дам табе памерці лёгкай смерцю? Ты подлы халоп, і павінен адысці, як холоп. Я власноручна застябаю цябе бізуном. Лёднік не змяніўся ў твары ні рысачкай. Як будзе заўгодна вашае мосці. На развітанне пана Галінскі так нападаў нагою стос кніг, якія не змясціліся ў куфар, што тыя разляцеліся па пакоі, як быццам хацелі схавацца. Пранціш баяўся зірнуць на прафесара, які зняможана ўсеўся ў крэсла, і на ягоных прыгорбленых плячах нібыта ляжаў цяжар нябёсаў. Урэшце і на пранцішы была правіна, Это ж ён выкруціў дэталь з пандоры і тым пазбавіў іншых магчымасцяў атрымаць малюнак. А тады прагаварыўся багінскай, што яны з лёднікам сталіся захавальнікамі таямніцы. Нічога не кажы, Саламеі, хрыпла прамовіў звыклую фразу лёднік – павольна ўстаў і, як сляпы, рушыў у кабінет. Вырвіч не наважыўся яго затрымліваць. Калі доктар замкнуўся ў сваім навуковым сховішчы ў сваім горы, у доме запанавала ціша, і яна падалася пранцішу такой цяжкой, такой гнятлівай, што ён не вытрымаў і пабег з прафесарскага дома, нібыта з праклятай пячоры, у якой толькі што знайшлося гняздоўе цмока. Трэба было ўсё спакойна абдумаць. І няхай ваконная ніша, паўзруйнаванай сцяны старога замка, не лепшае сховішча ад дажджу і холаду. Але тут былі воля і самота. Франціш прыхінуўся спінай да мокрай цэглы і абхапіў галаву рукамі. Так, значыць, усім трэба, каб прафесар Лёднік паехаў за нейкім вынаходніцтвам старажытнага доктара, і расійскаму паслу рапніну, і пану каралю радзівілу і князю баінскаму пытанне. Адкуль пан караль ведае, што доктар амаль раскрыў таямніцу пандоры. Ягоныя пасланцы пандору выкралі, упэўніліся, што яна не працуе, значыць, Нехтар распавёў, што лялька перад гэтым усё ж намалявала запавет ангельскага доктара. Ну, не пан жа багінскі, прагаварыўся радзівілам, і не ягоная сястра. А хучай за ўсё князь Мікалай Рапнін правярнуў чарговую дыпламатычную аперацыю нейтралізаваць палітычныя фігуры, пасварыўшы іх між сабою і падсунуўшы заміж рэальнай блізкай фантастычную недасяжную мэту. Вырвіч проста як наяве пачуў голас генерал-фельдмаршала. «Раю вам пачакаць, мой пане! Уявіце толькі, як хутка і пераможна вы дасягняце мэты, калі ў вашых руках апынецца усемагутная зброя. Пра вас складуць легенды. Усе каралі схіляцца перад вамі. Навошта ж цяпер траціць сілы? Яшчэ б кіўскага ваяводу Патоцкага сюды прыплёў, ды каронага гетмана Браніцкага, якія таксама на трон цэляцца – І не забыўся зацікавіць зброяй доктара Ді, тых, хто ставіць на сына Аўгуста Саса. Няхай бы усе ўвогуле ў рэчы паспалітай пабіліся ды перабіліся за той д'ябальскі меч. А пакуль радзівілы і багінскія вычэкваюць, можна ўмацоўваць свайго кандыдата на трон – А калі рэліквія не дастанецца нікому, зноў жа можна ўцягнуць прэтэндэнтаў у бойку, намякнуўшы, што супернік перахітрыў, перашкодзіў. Пры любым раскладзе доктар Лёднік, ну а заадно ягоныя спадарожнікі зробяцца непатрэбнымі сведкамі. Але ж доктар і так павінен загінуць. Праўда, пранціш неяк адсунуў думку пра ягоную страшную прысягу падалей. Пан Гервасій доктара чапаць не стане, пакуль той не здабудзе артэфакт. І да гэтае сумніўнай верагоднасці падзеі столькі здарыцца. Ранцішу раптам стала горача ад непрыемнай здагадкі. Калі князь Рапнін збіраў звесткі пра лёдніка, вядома ж, раскапаў і пра ягоныя візіты да пані Агалінскай і малога Александра. Сярод прыслугі дакладна непрыстойныя чуткі хадзілі пра пані і ведзьмака лекара – А давесці гэтыя чуткі да пана Галінскага раз ужо усе бліжнія дасюль пабаяліся, дапамаглі звонку, каб доктара прыціснуць. Ні грашыма, ні страхам смерці яго не нагнуць, а пачуццё віны і адказнасць за лёс сына найлепшы ланцух. А далей пранцішу стала яшчэ больш непамысна. Бо прыйшла ў галаву яшчэ адна вельмі простая думка, а што было б, калі б раз'юшаны пана Галінскі не загінуў у выпадковай бойцы? А што калі не да брата ён ішоў, не да ўладаў паведаміць пра смерць жонкі апёрся, разбірацца з доктарам, які наставіў яму рогі вышынёй з астранамічную вежу? А доктар патрэбен дзеля інтрыгі жывым і здаровым – А ўчыніць заварушку сярод п'янай шляхты ды ўцягнуць туды ашалелага ад злосці ды віна падслепаватага пана саламіну цяжэй пераламіць. У выніку лёс доктара ягонага сына ў руках пана Ервасія, які, праўда, не дужа падобны сам да вопытнага інтрыгана, але ж ім ёсць каму пакіраваць. Ён альбанчык, і гэта значыць да канца адданы пане каханку, які ва ўсім цяпер слухаецца хітравусага пана Богуша, дарэмна спрабуючы замяніць ім расстралянага Валатковіча. А князь Рапнін з усімі у добрых адносінах, усім можа таемна дапамагаць. І... Валіце вы, даражэнькія ліцвіны, шукаць у краёх далёкіх цудадзейную зброю, якая паспрыяе вам перабіць адно аднагоды наладзіць парадак ва ўласнай краіне. А мы пакуль і так яго навядём на свой густ. Ветер сыпануў твар вырвычам мокрыя халодныя кроплі стрэсены з кустоўя, на якім мігцелі толькі асобныя вузкія лісцікі, як жоўтыя рыбкі пагана быць. Маленькай рыбкай, над якой кружляюць галодныя шчупакі. Але заўсёды ёсць шанец, што тыя драпежнікі між сабой перагрызуцца раней, чым з'ядуць рыбку. Музыка Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.